This is the

yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsiboy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida qilish bilan olam tinchiydir va biz o'z xohlaganimizni qila olamiz tuzuk jallod aytganidek yomonning boshini olmoqqa men ham qarshi emasman lekin buning nozik shartlari bor avvalo manfaati shaxsiyasidan kechib faqat el baxti uchun bosh tikkanlar jamoasi kerak va bu jamoaning o'z maslaki yo'lida kuzatgan ma'lum bir nishonasi bo'lmog'i zarur ana shundan keyin haligi nishonaga qarab intilishda oyoq ostiga elashgan cho'p xaslarni supura borish lozim mana shundagina to'kilgan qonlar o'rinlik va mashru berilgan boshlar chin qurbon hisoblanadilar yo'qsa sizning bosh olishingiz ham ana ularning qirg'inidan farqlik bo'lolmas shu yoshga yetib bu xalq orasida haligi jamoani uch to'rt nafardan ortiq uchratolmadim afsus yana bir muncha gaplar o'tgandan keyin hammalari masjidga chiqib peshinni o'qib kirish uchun qo'zg'aldilar otabek ham ko'pchilik bilan birga qo'zg'algan edi hasanali uni to'xtatdi siz to'xtangiz otabek kishilar hovli yuziga tushgandan keyin ichkariga bir kirib chiqmasangiz ayb bo'ladir boyagi ishingizni bo'lsa zo'rg'a yolg'on yashuv bilan ularni ko'nglidan chiqardim otabek nihoyatda bo'shashgan holatda qaytib o'rniga o'ltirdi mayli bo'lmasa kishi ortiqcha qo'rqqanda yangib a'zosi harakatsiz va og'riq holga tushadirkim albatta buni biz qattiq qo'rqqandan deb bilamiz darhaqiqat bizning qarshimizga yo'lbars chiqsa biz qattiq qo'rqamiz chunki bizni o'lim kutadir inson uchun dunyoda o'limdan qo'rqinch narsa yo'q binoan alayhi biz bundagi qo'rquvni tabiiy hisoblaymiz ammo qizig'i shundaki bizni dunyo baxti kutganda bizga saodat bashorati berilganda nega biz o'lim kutgandagi holga tushamiz va uzviy tashkilotimiz organizmamiz birinchidagi holatni kechiradi otabek ham hozir shu keyingi holatga tushgan edi erta bilandan boshlangan bu holat hasanalining keyingi so'zi bilan tamom bir dahshat kasb etdi va hushsizlarcha o'ltirib qoldi hasanali kirgandan so'ng qilinadirg'on muomalani ta'lim berdi onangiz bilan zaynab anavi mojarolaringizdan xabarsizdirlar buni qaynonangiz bilan kelinga ham qutilib qolganman ular bilan so'rashib e, so'zlashganingizda go'yo uch oydan berigina ko'rishmaganlardek bo'lingiz ulku oson qiyini qaysi shu choqqacha tushunmadingizmi hasanali otabekning yuziga uzoq tikilib qoldi yigit emasmisiz e barakalla e yigitlik bilan yurakni to'xtatish hasanali ham o'ylab qoldi darhaqiqat otabekning hozirgi holi nozik edi hasanali bir necha qayta bosh qashini va soqol tutamlab o'ylandi nihoyat o'zicha kulindi to'xtang bo'lmasa men bir ish qilayki nima ish qilmoqchisiz siz hozir so'ramang ammo shu daqiqadan boshlab ixtiyoringizni menga topshiring nima axir nima so'ramang siz tinchgina tahoratingizni olib namozingizni o'qiyvering hasanali shu so'zni aytib mehmonxonadan chiqdi otabek hasanali tarafidan tashir etilgandek turib tahorat oldi va mehmonxonaga kirib tarobih boshladi oradan yarim soat chamasi vaqt o'tgan edi hasanali ichkaridan chiqib keldi qani men bilan yuring qayoqqa yuraman ichkariga tag'inmi <laughs> endi kirsangiz bir martaba bo'ladir siz hozir o'rta yo'lakdan sekingina mani uyimga kirasiz xotinlar namoz o'qiyotibdilar sizni hech kim ko'rmaydir siz kirgandan keyin men eshikni ustingizdan yopib olamanda bir ozdan so'ng oldingizga kelinni yolg'iz o'zini kirgizaman tuzukmi tuzuk qani turing tezroq otabek turdi uchrashishga hali anchagina vaqt bor shuning uchun uning yuragi tinchsumol edi o'rta yo'lakka kirdilar oldinga borgan hasanali to'xtadi va uyning eshigini ko'rsatib o'ting dedi otabek uning aytganicha qilib o'zini uyga oldi hasanali otabekni uyga kirgizgandan so'ng kelib eshikni qiyoroq ravishda yopdi va darichani narigi uydan qaraganda kishi ko'rinmaslik qilib qiyg'och ochdi shundan keyin ul o'zicha nimagadir kulimsirab xotinlar oldiga ketdi otabek kirgizilgan hasanalining uyi oybodoq ona tarafidan tozag'ina yig'ishtirilib o'rta holliq kishilarning uydek asbob jihozlar bilan zinatlangan edi devorlar ganchlangan shiblar sirlangan oyoq osti alvon gullik kiyiz bilan to'shalgan va tahmonga kirpush ko'rpalar osilgan edi otabek kafshini dahlizga yechdi da uy bo'yicha bir ikki qayta yurindi va entikib nafas oldi shu vaqt taxmonga osilgan kirpush o'z uz o'zidan qimirlagandek bo'ldi bu qimirlashni otabek payqamadi haligi qimirlagan kirpush birdan ochilib ketib otabek so'chidi birov taxmondan unga qarab kulimsirar edi otabek titrar edi birozdan so'ng ikkisi ham o'zlarini bir muncha to'xtatdilar da bir birlariga tomon yurishib keldilar va xona quchoqlashdilar otabek sunbul islik sochlardan ruh olar kumush go'yo uning bag'riga singib ketgan edi bu hol bir daqiqa chamasi davom etgandan keyin biroz ajralishgan ko'yi uyning oyog'iga yurib bordilar va tizza batizza o'ltirdilar birisi ham so'zlay olmas faqat termulishar edilar necha daqiqagacha shu holatda bo'ldilar nihoyat kumush kulgu aralash ko'ziga yosh oldi siz qochqoqsiz siz men siz quvloqsiz ajab qilaman bu yoqqa ham u yoqqa zaynab ursin zaynabning urishga haqqi yo'q to'g'ri aytasizmi to'g'ri aytaman mana bo'lmasa birovning g'amida kuyib qaradim bekor aytasiz meni aytsangiz to'g'ri Siz nima? siz endi qirchillabsiz to'g'ri gapirmadingiz to'g'ri gapirdim ammo siz men <laughs> kim aytaman ayting hozir kumush jodu ko'zini allaqanday holatga qo'ydi otabek javob o'rnida kumushni yuzidan o'pdi kumush o'zini qutqazib o'rnidan turdi <laughs> yaxshi qoling endi nima bo'ldi sizga qayoqqa borasiz marg'ilonga <laughs> Bugun kech bo'lib qoldi ertaga ketarsiz <laughs> bizning ovloqda ko'rishganimizni oyim va hasan ali otamdan boshqa hech kim bilmaydir ayniqsa zaynabingiz bilsa yaxshi emas bilsa nima qiladir hech narsa qilmaydir yaxshi emasda birozdan keyin chiqib oyim bilan so'rashing kirmaganingiz uchun qaynonalaringiz suyunishib o'layotibdilar kumush yana bir kulib qaragandan keyin uydan chiqdi otabek endi tamom o'zini bosib olgan endigi yurak urishi faqat haligi farishta tomonga oshqibgina edi o'zi yolg'iz qolgandan so'ng nimaga bo'lsa iljaydi va hasanalg'a ilgarigidan ham quyuroq o'zida muhabbat sezdi shu daqiqadan boshlab kechiradirgan mas'ul kunlarini tasavvurdan ojiz va zaynab to'g'risida o'ylab ham qaramas boshqa gap da kelmas edi oradan kumushning uyga kirib olishi fursati o'tgandan keyin uydan chiqdi va parvosizcha mehmonlar o'ltirgan uyga bordi uning kelishini o'z uyidan ko'rgan zaynab yugurgancha otabek orqasidan mehmonlar oldiga kirdi uydagilar otabekni ko'rish ila o'rinlaridan turganlar faqat o'zbek oyim hab etgancha o'ltirar edi otabek oftob oyim bilan ko'rishdi oftob oyim uni quchoqlab yuzidan o'pdi va ko'ziga yosh oldi so'ngra kichkina qayin onasi bilan zaynabning opasi va boshqalar bilan so'rashib chiqdi va kulimsiragan holda kumushga esonmisiz deb qo'ydi kumush ham shukur deb kulindi so'rashish tamom bo'lgandan keyin o'ltirishdilar otabek onasining yonig'a zaynab uning yonig'a o'ltirdilar kumush zaynabning bu qilig'iga g'ijinib bir ikki qayta yer ostidan unga ko'z yubordi fotiha o'qilib kuyov qayin onaga uzr aytdi avvalo sizlar kelguncha qaytarman deb ertalab bir gunoh qildim undan keyin mehmonxonadan qo'zg'almay ikkinchi uyatga qoldim bolamiznikini aybi yo'q qimiz kirgizib onangning og'zini ho'llamaganingda naq balog'a qolib eding bolam <laughs> kumushoy bo'lsa sen erimni yashirg'ansan deb zaynabning enka tenkasini chiqardi <laughs> yana kulgu bir biriga elashdi zaynabning boyag'i ishiga kumushning g'ashi kelganini aytilmasa hozir u ham juda ochilg'an kular va yer ostidan otabekka ko'z qirini tashlar zaynab bo'lsa kumushni taqib etar edi majlisga biroz jimjitlik kirgandan so'ng otabek ham o'z tomonidan bir kulgu to'qimoqchi bo'lib zaynab bilan kumushga qarab oldi men bir ishga hayronman xo'sh nega zaynab semizu kumush ozg'in <laughs> buning hikmatini mendan so'ra bolam kumushing o'zingga o'xshash serfikr ko'rinadir <laughs> zaynab bo'lsa menga o'xshash quvnoq <laughs> otabekni o'ziga o'xshatgani uchun kumush qaynonasidan rozi bo'ldi ammo zaynab o'zini otabekdan chetga qoqqani uchun o'zbek oyimga g'ijindi yanglishdingiz oyi bundagi farqni yesus layho qissalarini o'qigan kishi biladir ha bu uch oy degan fursat ozgina vaqt emas kumush xonimning ozg'ani sog'inishniki <laughs> karima otin qosh qo'yaman deb ko'sh chiqara yozdi ya'ni otabek bilan kumushni yusuf zulayhoga o'xshatib zaynab va qarindoshlarini o't ichiga tashlagan edi <laughs> o'zbek oyimniki to'g'ri zaynab quvnoq kumushnisa menim ko'zimga ham sir fikrga o'xshab ko'rinadir ha to'g'ri to'g'ri kumush bilan oftob oyim oradan kechikkan sirga tushunib jim o'ltirar edilar kumush yer ostidan otabekka rizosizcha ko'z tashladi hech qaysilaringiz ham topolmadingiz topolmagan bo'lsak o'zingiz ayting o'zlaringiz topolmagandan keyin men aytib nima qilay <laughs> men topdim ha shaytona qizil gulning ham o'z oldig'i oq gulning ham o'z oldig'i isi bor demakchida <laughs> xudda xudda otabek kulib o'rnidan turdi va topolmadingiz topolmadingiz degancha uydan chiqdi kumush bilan oftob oyimning ko'ngillari birdek bo'lsa ham bu kashfdan keyin zaynab bilan mohira oyim ancha yengillashdilar bu qiychuv orqasidan mehmonlarga quyuq suyuq berildi shomga yaqin mehmonlar tarqalishdilar mehmonxonada hoji qutidor hasanali va otabek qolgan edilar ichkarida o'zbek oyim mehmonlarni kuzatib bo'lib kumush bilan onasidan ho'ppak olar edi men sizlardan juda xafa bo'lgan edim sizlarni chirik lattaga tugib tokchaga tashlash darajasiga yetgan edim <laughs> voy nahotki uch yil bo'lsayu bir yo'li o'z bilgularingizga kelmasalaringiz ha o'g'lim bechora oy o'tmasdan bo'zchining mokisida qatlab tursa <laughs> axir mening ham o'zimga yarasha obro'yim bor toshkentda kimsan yusufbek hoji deganning ko'chiman ha xudoyorxon ham bir kun kechasi kelib bizga mehmon bo'ldilar qushbegining uy ichlari bo'lsa bir ishni menim kengashimsiz kılmaydırlar. shuncha obro' ko'rgan bir kishi kelib kelib ki o'z qudasidan va kelinidan bunchalik obro'sizlik ko'rsa <laughs> shahardagi kattadan kichik keç kech quloq miyamni ki hay marg'ilonlik keliningiz keldilarmi nega shundoq keliningiz durup turib taşlap tashlab siz? men bo'lsam hech so'z topolmaganimdan aytaman kelinimning onasi kasal emish <laughs> ikkinchi vaqtda kelinim bechora mo'ngloq deyman endi ko'rsam miltiqning o'qidek pushti gulning to'qidek kelinim bor ekan <laughs> yana men bu odabsizga tag'in o'z o'ltirgan uyimni bo'shatib beribman a <laughs> o'zbek oyimning dala g'ululig'idan oftoboyim va kumush unga juda o'zlashib olganlar uning so'ziga goh kulib goh uzr aytar edilar hozir uyda otabek bo'lmagani uchunmi nimadan bo'lsa ham har nuchuk zaynab o'z uyida kuymalanishib yotar va mehmonlarni o'zbek oyimning tanho o'ziga tashlagan edi tokchalarga shamlar yoqilib vaqt xuftanga yaqinlashib qolgandan so'ng uyga otabek kirdi u kirgandan keyin oftob oyim bilan o'zbek oyim ular oldida o'ltirishni ep bilmadilar da sirlashish uchun boshqa uyga chiqib ketdilar ularning chiqib ketishini kutib turgandek qo'liga bir choydish choy ko'targan holda zaynab kirdi va otabekdan choy ichib ichmasini so'radi otabek ichmayman deb javob bergan edi kumush oraga tushdi men ichaman o'zingiz ham o'ltiring zaynab uncha qistamadi o'ltirib kumushga choy quyib bera boshladi kumush uni so'zga solib so'radi Mening balo qazodagi yetib kelishim uchun xafa bo'lgandirsiz nega xafa bo'lay siz kelmaganingizda ham o'zlari borardilar bormas edilar men men bilan urushib kelgandilar voy shu kishi birov bilan urushadilarmi ikki yildan beri menga bir og'iz qattiq so'z aytganlarini bilmayman to'g'ri aytasiz bu kishi emas men urushgan edim bu kishida sira gunoh yo'q va arazimizga bir to'ng'iz sababchi bo'lgan edi kim balo ekan u bizning bizning shaharning eng yaramasi ha siz eshitdingizmi yaqinda o'shani bir bek o'ldiribdir eshitdim o'sha bekning haqqiga eshitgan kunimdan beri duo qilib kelaman sizlarda qanday dushmanlig'i bor ekan otabek endi nima deysan deganday qilib kumushga qaradi kumush bo'lsa parvosiz javob berdi o'sha to'ng'iz uylanmoqchi bo'lib mening bir o'rtog'imga sovchi qo'yib yurardi men yursa o'rtog'imni unga tegishdan aynatgan edim tushim haligi to'ng'izning qulog'iga yetib mana bu kishiga chaqib turdi bu kishi bo'lsa nega birovni o'rtasiga tushasan deb mendan xafa bo'ldilar hmm, aybsizda ekan siz ham nega birovning o'rtasiga tushasiz ha ayb mendalikka menda nafsulamirga qaraganda ayb bizning oramizga cho'p bo'lib tushgan xolamning qizi zaynabdi shundoq emasmi bu o'rtag'a zaynabni nimaga keltirib tiqasiz endi siz hovliqmang bek tunovi kuni xolamnikiga borgan edim hmm. xolam qizi zaynabdan shikoyat qilib hamma gapni homid cho'chqaning qulog'iga yetkazguvchi o'z qizi zaynab gumbaz bo'lganini birma bir aytib berdi bildingizmi <laughs> otabek zo'rg'a zo'rg'a xoholashdan o'zini tutib qoldi nima bo'lganda ham aybsizda nega boshda o'zingiz bu ishga aralashdingiz axir o'zingizning aralashishingiz chekkidi ha ya siz aytgandek Zainab gumbazda ham ayb yo'q menga qolsa hamma gunoh bek otam bilan xonoyimda axir orzu havaslik joyini qidirmasdan qizlarini bir kishiga berib qo'ya qolsalar albatta bu savdolar yo'g'idi. nahotki ikki yildan beri necha bechorani zir qatnatib ovora qilsalar toshkent qishlog'i bilan marg'ilonning orasi ozgina yo'lmi <laughs> hamon aybni o'z bo'yningizga olmaysiz astag'firulloh bek otangiz bilan xon oyingiz kim haligi haligi men aytgan o'rtog'imning ota onalarida orzu havas qidirib bechora qizlarini qaritib qo'ydilar nimaga o'zingiz ham tayyor kuyovdan o'rtog'ingizni aynitdingiz davlati bo'lsa ham o'zi teri namoyish edi kishi davlat uchun erga tekkandan yerga teksin albatta otabek kumushning so'z o'yiniga ajablanar va hoy shayton degandek unga qarar edi bizning urushib qolishimiz uchun karim sandiqchining ham daxli bor qanday daxli bo'lsin sizga qolsa butun shahar daxldor ekanda shoshmang jonim shoshmang axir nega o'ylamay netmay eshigiga bosh urib kelgan bir yigitni quvlab soladir astag'firulloh uning quvlanishiga ham homid sabab bo'lgan homidning yomonligiga ersa siz sabab bo'lgansiz u ham emas bu ham emas hammasi xudoning taqdiri ana endi to'g'ri aytdingiz ikki o'rtada dum qidirib quloqdan ham ajralgan puchug'oyimning holi ham xudoning taqdiri <laughs> otabek kuldi zaynab keyingi so'zlarga tushunolmagan shunga ko'ra kumushdan izohlar olmoqchi edi kumush unga izohlar uyushtirishni xohlamaganlikdan so'zni chetga chalg'itib yubordi necha yoshga kirdingiz zaynab opa mm. o'n to'qqizga shekilli ha hali siz bola ekansiz siz nechaga kirdingiz <laughs> men so'ramang men endi qarib qoldim yo'q hali yoshga o'xshaysiz ku xo'sh necha yoshga kirgan deb o'ylaysiz zaynab kumushning to'lib yetmagan gavdasiga va 16 yoshlar chamaliq g'ubor tegmagan husniga hayron bo'lib mulohazasini aytishdan qo'rqdi zaynabga qolsa ehtimolki kumush o'zidan ham yosh chiqar edi <laughs> bilmasam men qayerdan bilay yigirmaga kirdim ah, mendan bir yosh katta ekansiz sizdan albatta kattaman <laughs> kumushning albatta kattaman degan so'zini otabek ichidan tasdiqladi uning husndagina emas aqlda va boshqada zaynabdan necha barobar yuqorida ekanini o'yladi orag'a bir necha daqiqalik so'zsizliq kirdi otabek yer ostidan kumushga nigoh tashlar zaynab gilamning popugini chirmab nimaningdir xayolini surar kumush bo'lsa hech kimga qaramay sumol o'ltirar edi kumushni bu holda ko'rib otabekning yuragi achidi yo'lda charchagan ko'rinasiz kumush qaydam biz ketaylik siz tinchib uxlang mayli xuftanni ham o'qiy olmaydirgan o'xshayman zarari yo'q yoningizda zaynab yotsinmi yo'q zaynabnisi siz bilan yotsin men yolg'izlikqa o'rganganman onangizni chaqirib beraylik bo'lmasa rahmat yolg'iz yotib qolganingizni ayniqsa oyim eshitsa siz bilan zaynabnisi yolg'iz yotib qolganimni aytmasangiz hech kim bilmaydir o'rin o'shami zaynab nimagadir juda ham quvonib ketdi shuning uchun bo'lsa kerak kumushni o'rin yozishga qo'ymay o'zi parto'shakni olib yerga soldi kumush mudrag'an ko'yi zaynabga tashakkur aytib to'rdagi burchakka o'ltirib oldi otabek berigi burchakdan turib uni qo'li bilan yanar va kulimsirab xo'mrayar edi kumush mudrag'an ko'yi suzilgan ko'yi iljayib javob berar edi o'rinni solib bitirgandan keyin zaynab qanoatlanib uydan chiqmoqchi bo'lgan edi uni kumush to'xtatdi zaynabnisa bu kishini tashqariga chiqib yotishga qo'ymang tuzukmi nimaga nimagaki dadamning ko'ngliga gap keladir xo'p zaynab eshitdingmi degandek qilib eriga qarab olgandan keyin uydan chiqdi uning keticha kumush otabekka qattiq qilib aytdi qani siz ham o'yingizga chindan aytib yotibman eshitasizmi otabek o'zini g'aflatga solib kumushni yonig'a bordi siz men siz quvsiz men quv men hali urishig'liq holdaman yarashqanim yo'q boya nimalarni so'zladingiz sir ochiladimi deb jonim bo'g'izimga keldi nega sir ochilsin men siz bilan o'tgan ishlar haqida so'zlashmoqchi bo'lib turar edim o'zi jo'rttaga kirib keldi men ham so'zimni to'xtatmay jo'rttaga boshqa yo'lda aytib chiqdim nima bir narsa payqadimi yo'q payqamadiku shundoq bo'lsa ham men juda qo'rqdim hali shu yuragingiz bilan uch kishini o'ldirdingizmi men ishonmayman pichoq yomon kesibdi chumchuq so'ydingizmi qani chiqing men yotaman beringiz hoy sizning oldingizda hech naymi uyalsangiz meni yuzimni o'girib turay xo'p qaramang bo'lmasa یوک yo'q bo'lg'ani yo'q bo'lg'ani yo'q otabek nihoyatsiz bo'lg'ani yo'qdan zerikib bo'lg'ani yo'q bo'lg'ani yo'q aldamchi bu aldashlar aldash emas siz hali qarab turing انا قرق میسیز yolg'iz nega qo'rqay ikki yil yolg'iz yotib endi juda o'rgandim ehtimol siz yolg'izlikdan qo'rqarsiz kinoyangiz bu kinoya emas to'g'ri so'zim bu holda yolg'iz ham emasman bu nima degan so'zingiz tag'in ya'ni ya'ni hamrohim bor deganim mendan qo'rqmang deganim hamrohingiz hamrohimmi ha hamrohim Bramning xayoli Bramning fikri bas bundan ham yaxshi rafiq bormi ba'zi vaqtlarda bu yo'ldosh uyqudan ham shirin otabek hamrohga tushundi va yotib kumushning yuzidan o'pdi lekin men bu so'zingizga ishonmayman nega ishonmaysiz negaki siz anavi anavi kechasi hamrohsiz edingiz tinch uxlar edingiz ha o'sha vaqtlarda hamrohsiz uxlaganim to'g'ri chunki biravlardan butunlay umidim kesilgan hamrohim menga hamisha umidsizlikkina berar dahshatimnikini orttirar edi ammo o'sha kunlarda uyqu menga juda shirin bir narsa bo'lib qolgan men uyqudagina biravlarni ko'rar va kunduzi ham uyqu qidirar edi endi bo'lsa yana yo'ldoshim hayot tag'in nima deysiz hech narsa demayman ha lekin siz ikki yil burungi kumush emassiz chiqing chiqing uyqum keldi otabek zo'rg'ag'ina o'rnidan turdi ul uzoqlashgandan keyin kumush sekingina yuzdan ko'rpani oldi va mudroq ko'zlari bilan otabekka kulimsirab qaradi otabek havlidagi oyoq tovushini eshitib tokchadagi shamlardan uchtasini o'chirgan edi darichadan zaynab ko'rindi shu yerda ekansiz men sizni tashqariga chiqqansiz deb o'ylabman otabek javob bermay qolgan shamlarni o'chirdi zaynabning hali ham shu yerda so'zi bilan kumushning ko'zi uyqudan ochilib ketgan edi otabek eshikni yopib chiqdi qaynotasi bilan qaynonasiga 3-4 kunning ichidayoq o'zini ko'rsatib qo'ydi shirin va aqllik muomalalar bilan ularni o'ziga maftun qildi yusufbek hoji bu odam farzandi emas farishtadir orada zaynab bo'lmasa farishta deb atamoqqa ham hozir edi o'zbek oyim bo'lsa eski kiyina va adovatlarni qaytib kelmas dunyosiga jo'natdi tevarakdan marg'ilonliq kelinni ko'rish uchun kelguvchi xotinlarga muomalani yana ham yuqoriroqdan turib qila boshladi har bir keliningiz ajabmi deb kumushga suqlang'uvchi xotinlarga manim chin kelinim marg'ilonda edida der edi Yoha o'zbek oyimning o'zi ham kumushning husniga va muomalasiga ajablana boshlar hojini ovloroqda uchratib qolsa alahazar o'g'lingizdan uylangan xotinini qarang deb qo'yar hoji bo'lsa o'zing bilgan sehrchi hindi seni ham boshingni aylantiribdir deb iljayganda o'zbek oyim rost bu kelinning ustidan ham boshqa yana tag'in bir alohida xosiyati borga o'xshaydir deb kular edi kumush o'zini ko'rgali kelguvchi xotinlardan ko'proq olqish olsa albatta oshkora emas xotinlarni jo'nashi bilanoq darrov o'zbek oyim oybadoqdan isiriq tutattirib avval kumushga undan keyin ko'ngli qolmasin deb zaynabga soldirar agar otabek ko'rinib qolsa uni ham quruq qoldirmas edi egasini siylagan itiga suyak tashlar qabilidan qizlari tufayli qutidor va oftob oyimlar ham juda yaxshi izzat ko'rar edilar qutidor kelgandan beri bir soat ham uyda bekor qolmay har kun yusufbey hojining muxlislaridan birining uyida mehmon va hojining suhbatidan mamnun edi oftob oyimni bo'lsa o'zbegoyim o'tqizg'ali joy topmas quda so'zi o'rniga singlim deb xitob qilar oshni ham uning ra'yini so'ramasdan buyurmas edi kelganlarining o'n beshinchi kunigacha shaharning kazo va kazo xotinlarini qabul qilib o'tkardilar ya'ni oftob oyim toshkentning yuzboshi oyimidan tortib tonsatboshi qo'rboshi to o'rda oyimlarigacha tanishib oldi va ularning har birlaridan kutilmagan darajada izzat hurmat ko'rdi bu oyimlarning har birlaridan albatta biznikiga mehmon bo'lmasdan ketmaysiz egachi degan takliflar ham hisobsiz edi o'zbek oyimning lozim topishicha bu takliflardan faqat o'n chog'lug'i ijobat etiladigan bo'lib va birinchi martaba normuhammad qushbegining xotini sorabek oyimnikiga ya'ni o'rdaga borilmoqchi edi o'n oltinchi kun mehmon oyog'i tovsilanib o'zbek oyim sorabek oyimg'a o'zlarining borishlaridan xabar yubordi va hasanaliga arabanı qo'shmoqqa buyurdi Orada oyimlarning turmushlarini ko'rmagani uchun kumushning ham ular bilan birga borg'usi keldi va ertalab choy ustida so'zladi zaynabingiz ham boradimi zaynab bir martaba borish bo'lsa borg'an menchi sen ham bormaysan kumushning ma'yuslanib qilgan sukutidan keyin o'zbagoyim mundoq izoh berib chiqdi sen toshkentdagi yusufbek hojining kelini bo'lasan bolam chorlamag'an joyga borish uchun sening kavushing ko'chada qolgan emas otabek qayoqqadir ot minib ketgan edi yusufbek hoji bilan qutidor solihbek oxundning ko'kaldosh hujrasiga mehmon bo'lib ketganlar faqat bu kun uyda qoladirg'anlar kumush zaynab va oybodoq edilar o'zbek oyim yo'lakkacha kuzatib chiqqan kumush bilan zaynabga qarab yonidan kuldi ikki kundash uyni holi topib tag'in yurishmanglar a <laughs> xudoy saqlasin oy shukur ikkalasini ham aqli hushi boshida bular kundosh emas egasi singil meni tashlab ketganingizni alamini zaynabdan olmasam kimdan olay a Yilishamizmi? nega deysiz opa <laughs> kumushxon bolam tag'in tushda issiqsiz qolmanglar a arava qo'zg'aldi zaynab ilgarroq kumush keyinroq ichkariga qaytib kirdilari kundashining so'zsiz nesiz o'z uyga kirib ketgani uchun o'ylanib biroz hovli yuzda to'xtadi so'ngra bu ham o'z uyiga burildi kundan kunga zaynabning susayib o'ziga begonalashib borganini u yaxshi onglar edi bugun bo'lsa o'ynab aytgan so'zi javobsiz ham qoldirilib bu hol yana uning miyasini qotirdi ko'nglida bir xiralik bilan borib daricha yonig'a o'ltirdi zaynabning hasadini qo'zg'atmas uchun otabek bilan muomalada qilgan ehtiyotlari zarracha foyda bermaganiga hayron endi qaysi yo'sinda murosani sozlash yo'llarini o'ylar edi 15 kun ichidayoq buncha keskinlashgan zaynabning ichki adovatining bir oyda qaysi darajalarga borib yetishini o'ylar va mirosa bu holda ketgan taqdirda bu uyda uzoq qololmasini fahmlar edi lekin bu uydan chiqib ketishini bir ikki oylab otabekni zaynab qo'liga topshirib qo'yishni yana muvofiq ko'rmas ya'ni kumushda ham bir qizg'anchiqlik hissi uyg'ongan fikri shu yerga yetganda qaysi kunidir otabekning zaynabga boshqacharoq qilib kulib qaragani va zaynabning shu vaqtdagi oydek jozibaliq to'la yuzi ko'ringandek bo'ldi bu ko'rinishdan so'ng ul sakrab o'rnidan turdi da tokchadagi oynani oldi va o'ziga qaradi ma'lumki kishi oynaga boqqanda nechog'liq aybsiz bo'lsa ham o'zini bir kamchiligi orqali ko'radir shunga o'xshash bir qarashda kumush ham o'z uz o'zidan rozi qolmadi shahlo ko'zlar o'suq jingila kipraklar qunduz qosh va qora hollar va boshqa latofatlar o'ziga pisand bo'lmadilar o'zini zaynabga qaraganda siqiq yosh bola sifat ko'rdi oynani tokchaga qo'yib zaynabga chinlab hasadlangan holda kelib boyag'i o'rniga o'ltirdi anchagina o'ylab o'ltirgandan keyin ko'ngliga u meni suysa bo'ldida degan gap keldi o'zining bu hukmiga rozi bo'lmadi go'yo o'zining suyulishi bir necha oyliqqagina o'xshar zaynabning to'lg'an oydek yuzi bu suyulishga shu 5-10 kunning ichidayoq xotima bera turgandek ko'rinar edi shu ko'rinish orasida zaynabni yana o'z ko'zidan yaxshilab o'tkarmakka va uning husn kuchini sinamoqqa qaror berib o'rnidan turdi kumush kirganda zaynab daricha yonida to'ppi tikib o'ltirar edi oyim aytgandek siz bilan yulishg'ali keldim keling men ham oldingizga chiqaymi deb turgandim to'ppi tikib o'ltiribsiz-ku. Mani oldimga chiqarmadingiz. Barakalla sizga. Zaynab bir sabab ko'rsatolmay o'ng'aysiz holda qoldi. Darhaqiqat bu ishi ochiqdan ochiq bolalarcha ketgan edi. kumush uni o'ng'aysiz holdan chiqarish uchun tikilgan to'ppini yerdan olib ko'rgan bo'ldi chokni yaxshi tikar ekansiz kimga birovga atag'anim yo'q axir bittasi kiyar o'ltiring ikki kundash qarshima qarshi o'ltirishdilar kumush unga tikilib kelib qarar edi zaynab boyag'i o'ng'aysizlikdan hali chiqib yetmagan qizarinqirab yerga boqqan edi bir ikki daqiqani so'zsiz kechirdilar chiqmaganimni ham ko'nglingizga olibsizda nega ko'nglimga olay men yosh bo'lamanmi kelganimga o'n besh kun bo'lmasdan o'zingizni chetga tortib boshladingiz men siz bilan yegach singil bo'larmiz deb o'ylagan edim <clears throat> hali nima bo'libmiz arzimagan gapni ham ko'nglingizga olaversangiz <laughs> bu arzimagan gapmi uyda hech kim yo'qlig'ini bila turib o'zingizni chetga tortasiz bu esa yuzingizni ko'rishga toqatim yo'q deganingiz bo'ladir qo'yingchi o'zingiz har bir narsani ham ko'nglingizga olaverar ekansiz men unaqa emasman boshlanishda anchayin hazilga o'xshab ko'ringan bu kinoxonliq kutilmagan joyda jiddiy bir tus olib ketdi kumush o'n besh kunlardan beri yig'ilib kelgan achchig'ini bir varakay to'kib soldi men ko'nglimga olsam arziydirganini bilib olaman oldingizga chiqmaganim yuzingizni ko'rmaslik uchun bo'lganini siz qayoqdan bildingiz manim ichimga kirib chiqmagandirsizku axir bilish uchun ichingizga kirib chiqishim shart emas ba'zi ishlaringiz ichingizdagini menga ochiq so'zlaydir qaysi ishlarim so'ramang bilmagan bo'lsam bildirib qo'ying axir aytsam yana achchig'ingiz qistaydir to'g'ri gap bo'lsa achchig'im sira qistamaydir qistamasa aytay eringiz manim oldimga kirsa nega ishingiz bo'lsa bo'lmasa kirib o'ltirib olasizda yolg'iz qolganimda kirmaysiz shundoq deyarsiz deb turgan edim o'zim ham kirishimni ham ko'nglingizga olgan bo'lsangiz endi bundan so'ng kirmaganim bo'lsin qani to'g'ri gapga chig'ingizning qistamag'ani axir eringiz bilan yolg'iz o'tirganingizda bundan so'ng kirmagin deyapman-ku. egrilikka olmang zaynab men bu gapni yonimda erim bo'lganda kirma deb aytmadim balki boyag'i so'zimning isboti uchun aytdim tushlik osh vaqti bo'ldimi nima tomoq qilsam ekan nima tomoq buyuramiz voy sizdan so'rayapti zaynab desa yaxshi ko'rgan tomoqni qilingiz qilsam qilsammikin hech nimaga ishtihom yo'q o'zingiz bilganingizcha qilavering tavba tavba demang zaynab bu gaplar ayniqsa siz bilan menga kelishmasa ham asbaroyi meni yolg'iz tashlab qo'yganingizdan aytdim men sizni uyingizga butun umrga kelgan emasman atigi uch to'rt kun qaynota qaynonalarimni ko'rib ketish uchungina kelganman shunchalikka bir birimizdan chetlashib g'ayishib yurishimiz kishiga og'ir kelar ekan kumushning uch to'rt kuni bilan zaynab yorishib ketganday bo'ldi <laughs> voy o'laykumish opa chindan ham ko'nglingizga olibsiz deyman ko'nglimda tarixdagi yomonlig'im bo'lsa ertagacha yutmayin ketish so'zini eshitib on ichib boshlagan zaynabga kumush ichidan kulib qo'ydi shundan keyin oradagi gap so'z to'xtagandek bo'ldi kumush tizzasini quchoqlab nimanidir xayolida zaynab bo'lsa qatimini uzun tortib to'ppisini tikar edi anchagina shu holatda qatim tortgandan so'ng zaynab sekingina qashdag'i g'ayrirasmiy yovg'a yovlarcha qaradi uzoqqina qarab turgandan keyin o'ziga ham sezdirmaslik qilib entikdi yana uch to'rt qatim tortdi siz munchalik qo'rqmasangiz ham bo'lar edi nimadan qo'rqmasam bo'lar edi axir axir jek ko'rmasangiz ham deymanda men men kimni jek ko'ribman bilarsiz axir kimni uyat zaynab uyat sizniki ham uyat nimam uyat men erim bilan o'tirganda ustimga kirma deyishingiz albatta uyat avvalo men bu so'zni sizning haligi qilig'ingizga qarshi aytdim agar siz buni chinga hisoblagan bo'lsangiz men ham sizdan chincha so'rayin siz eringiz bilan o'ltirganda men ustingizga kirdimmi siz kirsangiz albatta ko'kragingizdan itarmas edim o'zingizdek ko'rganingiz uchun meni ham o'zingizdek fahmlab kirmaysiz oh, ah, kishini bo'g'asiz zaynab bo'g'asiz gapga temirchilik yaxshi emas gapga temirchilikdan xudoy saqlasin ota bobom temirchi o'tgan emas kim sizga otang temirchi deyapti axir axir so'zingizning sirasi shunga keladida tavba <laughs> jek ko'rasan deb bir aytasiz o'zingdek fahmlaysan deb uzib ulaysiz sen qo'rqmasang ham bo'ladi deb taxminina taqasiz axir mana shuni gapga temirchi deb aytadilarda ha rosta axir siz qo'rqmasangiz ham so'zlay bering siz qo'rqmasangiz ham axir ha men tushundim sen qo'rqmasang ham bo'ladi ering seni yaxshi ko'radi demoqchisizda axir axir menga o'xshash sizni ham ishontirib qo'ygandirlar sizni sizni nimaga ishontirganlar axir haligi men sensiz turolmayman hecham yasholmayman deb sizga ham aytgandirlar hech aytmaganmilar agar sizga aytmagan bo'lsalar menga yuz qaytalab aytadilar u kishini sizga ham shunaqalar deb o'ylabman o'zi aslo ishonmagan shuncha yolg'on gaplarni boyag'i dovdirash holatida ilhom ravishda to'qib yubordi uning bu dovdir gaplari g'alaba qozonmoqchi bo'lgan kumushni dovdiratdi boyog'i oyna yonida tug'ilgan shubhasi chinga chiqqandek bo'ldi va muhokama xususiyatini yo'qotdi zaynab to'g'ri aytadi deb o'yladi agar uni yaxshi ko'rmaganda toshkentga kelishimni kutib o'ltirarmidi zaynab bu yolg'onlash natijasidan qo'rqib o'ngu ters ishiga yopishdi kumush moddiy hayotidan ayrilgan jonivordek bo'shashdi oybodoq ona tarafidan ikki kundash o'rtasiga qo'yilgan tushlik bir necha vaqt sovib yotdi zaynabning qo'rqapsa, oling opa opasidan so'ng ikki taraf ham lagandan chimchigan bo'lishdilar da birin sirin qo'lni dasturxon chetiga artishdilar shundan biror soat keyin otabek qaytib zaynab tomondan qarshi olindi ustunni yishib, zaynabga bergandan so'ng qaysi uyga kirish to'g'risida havli yuzasida biroz taraddudlanib qoldi tevaragida g'ildirab yurgan zaynabning uyga berish uchun kumushning mulohazasini qilar kumushning oldiga kirmak uchun zaynabni o'ylar edi kumush uyda ko'rinmadi shunga ko'ra uxlagandir deb o'ylab zaynab bilan kirdi zaynab oyog'i olti qo'li yetti bo'lgan holda erini to'rt qavat ko'rpacha ustiga o'tqizib yonig'a uchta par yostiqni uydi erining mahsini artishga ko'maklashib yelpib qo'ymoq uchun izn so'radi otabek uzr aytib bunchalik mehribonchilik ma'nosidan so'chib qo'ydi otda kelgan bo'lsa ham kunning issiqligidan bir piyola choyga muhtoj edi choy so'zi og'zidan chiqmasdanoq zaynab o'choq boshiga yugurib ketdi uning keti bilan kumushning uyiga qaradi eshik va darichalar ochiq bo'lsalar ham uyda birov ko'rinmadi kumush kelgandan beri otabek kun sayin o'zini siqiqroq bir doiraga kirib borganligini sezar edi adimini sanab bosish bir cho'qib sakkiz yoqqa qarash kabi ehtiyotlarga ta'limotsizoq o'rganib qolgan buning ustiga bir xil o'ng'aysizligi ham yo'q emas edi uning o'tgan kunlari ya'ni kumushga marg'ilonda qiladirg'on muomala va aloqasi zaynabga qorong'u shu qorong'ulikdan foydalanib zaynab bilan muomalasi o'zi tilagancha ammo endi o'sha holatni davom ettirish mumkin emas edi kumushga kulib qarasa zaynabga ham shundoq qilishga majbur edi biroq buning birinchisi yurakdan ikkinchisi birinchisini tavsif qilib ko'rsatish nuchukkim biz shu o'ringacha ko'p qog'ozlarni qoralab kelamiz o'quvchini ham zeriktirmay orqamizdan ergashtirgandek bo'lamiz chunki otabek va kumush ishqlarida samimiyat yana to'g'risi she'riyat bor edi ikkinchi masala ustiga o'tib tahlil qilmoqchi bo'lsak otabekda majburiyatdan boshqa hech gap topolmaymiz topqan bilan o'quvchiga qiziqarli bir narsa chiqmaydi qahramonimizning hozirgi majburiyati sabablarini muhtaram o'quvchilar yaxshi his etsalar ham yana biz bir daraja o'z tomonimizdan ularni sanab ko'rsatamiz din adolatga buyuradir va ota onaning hurmatlari ko'ndalang majburiyatning eng kuchligi ham nozigi bundan bir necha hafta ilgari zaynab avval martaba yurak dardini ko'z yoshlari ichida ochib berdi hammadan ham mana shu keyingisi otabekni siqib tashlagan edi bu dard ayniqsa otabekka uch yildan beri sinashdi ul bu dardning achchiq chuchugini uch yil bo'yi totib kelar va shuning uchun ham boyag'i og'irliqni o'z ustiga olmoqqa majbur edi zaynab unga ikki piyola choyni ichirgandan so'ng so'radi sizni kech qaytarsiz deb osh qoldirmagan edik sovurroq bo'lsa ham ozroq olib qo'ygan edik yesangiz mayli bering boyag'i gapi bilan yeyilmag'an lag'mon otabekni oldiga keldi ustidagi qiymasi bilan laganni buzilmaganini ko'rib otabek so'radi o'zlaring yemadinglarmi yedik kumush opam ham shu yerda edilar lag'monni uncha xushlamas ekanlar shekilli yaxshi yemadilar u kishi yemaganlardan keyin men ham yeb o'tirg'ali iymandim yemagan bo'lsangiz siz ham olishing zaynabdan so'rab kumushning uxlab yotganini bildi Tamoqdan keyin otabek ham biroz uxlab olish uchun yotdi ko'zi uyquga borg'ach faqat shuni kutib o'ltirgan zaynab qo'lida yelpig'uchi bilan yostiq yoniga keldi eri juda uxlab ketgandan so'ng yelpiy boshladi yelpir ekan zaynabning ko'zi kumushning uyida edi zaynab o'zining bu tasodifiy muvaffaqiyatini kundosh nazaridan o'tkazib olmoqchi va boyag'i davosini bir daraja amalda ham ko'rsatmoqchi edi zaynab shu holda uzoq fursat erini yelpidi va natijada ma'lum ko'rikni odatdan tashqari bir muvaffaqiyat ichida kundash nazaridan o'tkazdi nima yumush bilandir uydan chiqqan kumush otabekning yostig'i yonida qo'lig'a yelpig'ich ushlagan zaynabga ko'z qirini tashlab o'tdi biror soatdan keyin otabek uyg'ondi zaynab ham kundosh yuragini un qilg'uvchi yel tegirmonni to'xtatmoqqa majbur bo'ldi otabek uyga kirganda yostiq betini tartibsiz soch o'rimlari bilan chulg'atib kumush uxlar edi otabek bir necha daqiqa uning uyquliq holatiga termulib qoldi va unga rohatsizlik bermas uchun sekingina orqasiga qaytdi uy eshigidan chiqar chog'da yana bir qarab oldi endi uyquliq ko'z ochilg'an edi tinch uxlayvering men ketaman kumush ko'z yumish o'rniga yostiqdan boshini uzdi va yerga tushgan ro'molini o'rab o'ltirdi uning ko'zi uyqudan qolgan kishilarning ko'zidek qizarg'an edi otabek qaytib kirdi nega qo'zg'aldingiz uxlang ko'zingiz qizarib ketibdi uxlay olmadingizmi tobim yo'q xudoy saqlasin qayeringiz oriydir bilmayman nega bilmaysiz qo'lingizni oling nega olay mendan mendan hazar lozim sizdan hazar qilmayman zaynabdanchi buni buni mendan ham siz yaxshi bilasiz otabekning alanglab javob berishi zaynabning boyog'i davosini chinga chiqargandek bo'ldi kumush juda ham to'nni teskari kiydi va yuzini chetga burdi yalqoqlikni qo'ying otabek bu holga tushunolmay olmay kumushning ko'ziga jiqqa to'lg'an yosh yana uni shoshirib qo'ydi shundoq bo'lsa ham kulimsirab uyqudan so'l yoningiz bilan turibsiz ha chunki mani o'ng yonim bilan turg'izadirg'an kishim yo'q adovat shuning uchunmi hali ha shuning uchun shuning uchun bo'lsa arzimaydi ikki yuzlamaligingiz va til tagida til saqlaganingiz ham arzimaydimi tushunmayotman albatta tushunmaysiz va tushunishni ham tilamaysiz zaynab sizga bir narsa dedimi dedi sensiz turolmayman deb aytgan so'zlaringizni ham dedi unga nima bo'lsa ham ikki kundosh o'rtasidan ancha gaplar o'tgani bir daraja ma'lum bo'lib zaynabning yolg'on yashir gaplar bilan kumush yuragiga o't yoqqanini payqadi ammo boyog'i yarim jiddiy vaziyatni buzmay so'radi zaynabning so'ziga siz ishondingiz ishonmaydirg'an gapmi yaxshi yaxshi men unga shunday deb aytgan ham bo'layin lekin shunda ham sizning xafalanishingiz menga qiziq tuyuladir ayniqsa sizdan bu gap kumush indamadi otabek uning orqa sochidan tutib sekingina yerga bosdi qani gapiringchi menga orangizdan bir gap o'tdimi ha o'tdi o'n besh kun bo'lmasdan mendan boshqa xotin bo'lsa zaynabingiz bilan birinchi kundanoq arazlashar edi xudo xayringizni bersin kesatmang kesatmasam gapiring kumushning raqobat o'ti biroz o'sha tushgan edi uch to'rt kunlik mojarodan yaxshig'ina hasrat ochildi otabek hasratni yarim jiddiy tinglab bordi zaynabning keyingi so'zi va so'nggi yelpitish fojialari ham hasrat qolipig'a birma bir kirib chiqdi hasrat tugalgandan so'ng otabekning yuzidagi boyag'i yarim jiddiylik ketib uning o'rnini o'ychanlik oldi ul shu holatda anchagina so'zsiz qoldi va oxirida o'zidan natija kutib o'ltirg'uvchi kumushga qarab kulib qo'ydi <coughs> nega kulasiz chunki yig'lamoqqa arzimaydi zaynabingizning bu qilig'i men chidolmayman chidash va chidamasni hozircha bir tarafga qo'yib turaylik ammo hammadan ilgari sizdan so'rayin menga ishonchingiz bormi bor ham yo'q zaynabning haligidek gaplari kishini shubhaga solar ekan ammo sizni shubhadan chiqara turgan hujjatlaringiz albatta yo'q emas edi kumush uyalag'an namo yuzini chetga burdi otabek tovushini sekinlatib davom etdi o'tgan kun sizdan toshkentda qolasizmi yo'qmi deb so'raganim ham faqat shunga o'xshash gaplar bilan siz xafalanmang deb aytilgan edi agarda siz siqilar ekansiz hali ham toshkentda qolmasligingiz menga ma'qul ko'rinadir chunki men sizni shuning singari o'rinsiz ozor chekishingizni xohlamayman siz quvlamasangiz men marg'ilonga bormayman agar siz shunga o'xshash arzimagan gaplar uchun mening ustimga hujum qila bersangiz albatta quvlayman sizga ishonsam bo'ladimi yuragingizdan so'rang yuragim yuragim ishonma deydi bo'lmasa bu yurak so'zi emas albatta yurak so'zi yuragingizning ishonma deyishga biror vaji bordir bor bo'lsa ayting yuragim yuragim quvlanishga kim sazovor deb sizdan so'raydi siz o'z yuragingizdan olib javob bering otabek maqsadga tushundi daf'atan javob berishga hayron bo'lib qoldi darhaqiqat kumush eng nozik joydan ushlagan edi boshqalar yuragini sinab ko'rishga qudratim yetmasa ham manim yuragim ikki narsani o'z ichiga sig'dira olmaydir sening yuraging ikki narsani o'z ichiga sig'diradir demoqchisiz demakchi emasman chunki bu hech bir vaqt bo'ladirg'an gap emas kumush hamon yuqorida aytilgan bir ma'nonigina ifoda qilmoqchi bo'lar edi ammo otabek kumushning to'sindan o'zgarib ketgan xarakter qat'iyatiga va bir kundayoq bunchalik masofani o'tgan keskinlikka juda taajjubda qarshisidag'ining suratida emas siyratida ham qiziq bir o'zgarish ko'rar edi maqsadingizga yaxshi tushunaman har jihatdan qaralganda ham siz bu to'g'rida haqlisiz ammo o'shangacha balki buni o'zingiz his etarsiz deb o'ylayman kumush indamay qo'ydi ehtimolki ul keyingi masala to'g'risida erining fikrini bilib qo'ymoqchi edi abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 14 qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova